นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม สุตัง เอกัง สมยังภะคะวาสวาทิยังวิหารติเจตวันเน อนาทิปินติกาสอารามิตรัสระโคภะคะวาปิกอามันเต สิภิกขวติปทานเตติเตภิกขุภะคะวะัวปัจจโสสูงภะคะวะตา เอตทโวจเมตายพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายภาวิตายภาหุริกตายญาณิกตายวัตุกตายอนุติตายปริจิตายสุสมาราธายเอกาทสานิสังสาปาติกังคากตเม เอกาทสสุ ขังสุปฏิสุขังปฏิพุจตินาปาปะกังสุปินังปัสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินาสาคิวาวิสังวาสาทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอสัมมุรโหกาลัง กโลติอุตริงอปติวิชันตวพรามโลกัวปะโคโหติเมตายพิกเวเจตววิมุติยาอเสวิตายภาวิตายภหุิรกตายญาณีกตายวาทุกตายอนุทิตายปริจิตายสุสมาราทายอิเมเอกาทสานิสังสาป าติกังคาอาติอโนติโสภรณาเมตตาเจโตวิโมติ อาติโอติโสภรณาเมตตาเจโตวิโมติ อาติทิสาภรณาเมตตาเจโตวิโมติกติหาการรอิอโนติโสภรณาเมตตาเจโตวิโมติกติหาการรอิโอติโสภรณาเม ตาเจโตวิมุติกติหาการเรหิติสาพลนาเมตตาเจโตวิมุติปัญจหาการเรหิอโนติโสพลนาเมตตาเจโตวิมุติสาตตหาการเรหิโอติโสพลนาเมตตาเจโตวิมุติสหการเรหิติสาพลนาเมตตาเจโตวิมุ ติกตเมหิปัญจหาการเรหิอโนทิโสภลนาเมตาเจโตวิมุติสาเพสาตาอเวราอัพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปานาอเวราอัพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพภุตาอเวรา อภยาปัจชาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพปุคลาอเวราอภยาปัจชาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอัตภาวนาริยาปันนาอเวราอภยาปัจชาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุติเมหิปัญจหากาเล หิอโนทิโสภรณาเมตาเจโตวิโมติกตเมหิสัตหากาเรหิโอทิโสภรณาเมตาเจโตวิโมติสาภาอิทิโยอเวราอภยาปัชชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุริสาอเวราอภยาปัชชาอนิคาสุขีอัตานังป ริหรันตุสาเพอริยาอเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหรันตุสาเพอนริยาอเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหรันตุสาเพเทวาอเวราอภยาปัจจานิคา สุขีอัตานังปริหรันตุสาเพมนุสาอ เวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุติเมอิสัตหากาเลหิโอทิโสภลนาเมตตาเจโตวิโมติกตเมหิทัสหากาเรหิทิสาภลนาเมตตาเจ โตวิโมติสาเพปุราธิมายติสายสัตตาอเวราอภยาปัชาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพปัชิมายติสายสัตตาอเวราอภยาปัชาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายสัตตาอเวรา พยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพทาคินายะอิสายะสาตายอเวราอพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุราธิมายะอนุติสายะสาตาอเวราอพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปั ชิมายะอนุติสายสัตตาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานัง ปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุติสายสัตตาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานัง ปริหารันตุสาเพทาคินายะอนุติสายสัตตาเวราอภยาปัจจานิคาสุขี ิอัตปานังปริหารันตุสาเพเหติมายทิสายสัตตาเวราพยาปัจจานิคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายทิสายสัตตาเวราพยาปัจจานิคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายทิสายปานาเวรา าอภยาปัชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปาชิมายติสายปานาเวราอภยาปัชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายปานาเวราอภยาปัชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทาคินา ายติสายปานาอเวราอภยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายานุติสายปานาเวราอภยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปัชิมายานุติสายปานาเวราอภยาปัจชานิคาสุขีอัตา นังปริหารันตุสาเพ อุตรายอนุทิสายปานาเวราอภยาปัชชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทากินายอนุทิสายปานาเวราอภยาปัชชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายทิสายปานาเวราอภย ยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ อุปริมายติสายปานาเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายติสายภูตาเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปั ชิมายทิสายภูตาเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเปอุตรายทิสายภูตาเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเปภาคินายทิสายภูตาเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอา ตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายอนุติสายภูตาอเวราพยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายอนุติสายภูตาอเวราพยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ อุตรายอนุติสายภูตาอ เวลาอภยาปัจชาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพทาคินายอนุติสายภูตาอเวราอภยาปัจชาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพเหติมายติสายภูตาอเวราอภยาปัจชาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสา เพอุปริมายติสายภูตายเวราขยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพปุราธิมายติสายภูคลาอเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพปัชิมายติสายภูคลาอเวราอภยาปัจจานิคา าสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายปุคลา อเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพทาคินายติสายปุคลาอเวรา ปัจจานิคาสุขีอัตานัง ปริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุติสายปุคลาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายานุติสายปุคลาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุ ตรายอนุทิสายปุคลาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพทาคินายอนุทิสายปุคลาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพเหติมายทิสายปุคลาอเวราอภยาปัจจานิกาสุข ธิอาตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติสายปุคลาเวราอัพยาปัจจาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายติสายอาตภาวปริยาปันนาอเวราอัพยาปัจจาอนิคาสุขีอาตตานังปริหารันตุสาเพปาชิมายติสาย อาตภาวปริยาปันนาอเวราอภยาปาชาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายาติสายอาตภาวปริยาปันนาอเวราอภยาปาชาอเนกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพทากินายาติสายอาตภาวปริยาปันนาอเวรา อภยาปัจจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาอเวราอภยาปัจจาอเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปัชิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาอเวราอภยาปัจจาอเน คาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุตลายะอนุทิสายะอาตภาวะปริยาปันนาอเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพตาคินายะอนุทิสายะอาตภาวะปริยาปันนาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุ สัพเพทิมายติสายาตภาวะปริยาปันนาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทิมายติสายาตภาวะปริยาปันนาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสาย อัตภาวปริยาปันนาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาภาปุราธิมายทิสายอิทิโยเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาภาปัชิมายทิสายอิทิโยเวราอภยาปา ปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพอุตรายติสายอิทิโยเวราอพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทากินายติสายอิทิโยเวราอพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุราติมา ายอนุติสายะอิทิโยอเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาปัชิมายะอนุติสายะอิทิโยอเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาอุตลายะอนุติสายะอิทิโยอเวราอภยาปัจจานิคา าสุขีอัตตานังปริหารันตุสาพาทาคินายาอนุติสายาอิติโยอเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาพาเหติมายติสายาอิติโยอเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาพาอุปริมายติสายอิติ ิโยอเวราอภยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราธิมายติสายปุริสาอเวราอภยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายติสายปุริสาอเวราอภยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารัน ตุสาเพอุปลายติสายปุริสาเวลาอภยาปัชานิคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสาเพทากินายติสายปุริสาเวราอภยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายานุติสายปุริสาเวราอภยาปัจชานิ คาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายาอนุทิสายปุริสาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพ อุตรายอนุทิสายปุริสาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอาตานัง ปริหารันตุสาเพทากินายอนุทิสายปุริ ริสาเวราพยาปัจจานิทาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพเหติมายติสายปุริสาเวราพยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติสายปุริสาเวราพยาปัจจานิคาสุขีอาตตานังปริหารันตุสาเพ เพปุราติมายติสายอริยาอเวราอภยาปัจจาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัชิมายติสายอริยาอเวราอภยาปัจจาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายอริยาอเวราอภยาปัจจาอนิคาสุขีอัตตา นังปริหารันตุสัพเพทากินายติสายอริยาเวราปริยาปัจจานิคาทุกีอาตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาอนุติสายอริยาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายาอนุติสายอริยาเวรา พยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายานุทิสายอริยาอเวราพยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพทาคินายานุทิสายอริยาอเวราพยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพเหติมา ายทิสายอริยาอเวราอภยาปัจจาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายทิสายอริยาอเวราอภยาปัจจาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราธิมายติสายอนาลิยาอเวราอภยาปัจจาอนิคาสุขีอัตตานังปริ ริหารันตุสาเพปัชิมายติสายอนาริยาอเวราอภยาปัชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายอนาริยาอเวราอภยาปัชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพทักขินายติสายอนาริยาอเวราอภยาปัชา อนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิสายาอนริยาอเวราอภยาปัจชาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพปุราชิมายะอนุทิสายาอนริยาอเวราอภยาปัจชาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสาย อนาลิยาเวราอภยาปัชชาอนิคาสุขีอัตานาปริหารันตุสาเพทากินายาอนุติสายาอนาริยาเวราอภยาปัชชานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสาเพเอติมายติสายาอนาริยาเวราอภยาปัชชาอนิคาสุขีอัตานังปาริหารัน นตุสัพเพอุปริมายติสายอนาริยา อเวลาอัปยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายติสายาเทวาอเวลาอัพยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายติสายาเทวาอเวลาอัพยาปัจจานิคาสุขี ิอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายเทวาอเวราอปยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพทาคินายติสายเทวาอเวราอปยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายอนุทิสายเทวาอเวราอภยา ปัจจานิคาสุขีอัตานาปริหารันตุสาเพปาชิมายะอนุทิสายเทวาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายอนุทิสายเทวาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพทากินายะอนุทิส สายเทวาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอาตานังบริหารันตุสาเพเฮติมายติสายเทวาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติสายเทวาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสา เพปุราติมายติสายมโนสาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพปัชิมายติสายมโนสาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายมโนสาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขี อัตานังปริหารันตุสาเพทากินายติสายมนุสาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายอนุติสายมนุสาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปัจจิมายอนุติสายมนุสา เวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ อุตรายอนุติสายมนุสสาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทากินายอนุติสายมนุสสาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ เอติมายติสายมโนสาเวราอพยาปัจจาอนิคาสุขีอาตานังปริหลันตุสาเพอุปริมายติสายมโนสาเวราอพยาปัจจาอนิคาสุขีอาตานังปริหลันตุสาเพปุลาติมายติสายวินิปาติกาเวราอพยาปัจจาอนิคาส สุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปาชิมายติสายวินิปาติกาเวราอภยาปาชาอนิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายวินิปาติกาเวราอภยาปาชาอนิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพทาคินายติสายวินิปาติกา าเวราอพยาปชาอานิคาสุขีทานังบริหารันตุสาเพปุราธิมายอนุทิสายวินิพายติกาเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพปัชิมายอนุทิสายวินิปาติกาเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอาตานังปริหา รันตุสาเพ อุตรายอนุติสายวินิปาติกาเวราอภยาปาชาอนีคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพทากินายอนุติสายวินิปาติกาเวลาอภยาปาชาอนีคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพเฮติมายติสายวินิปาติกาเวลาอภยา ปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายติสายวินิปาติกาเวราอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติ อิเมหิทัสหาการเรหิทิสาภลนาเมตาเจโตวิมุติสาเพสังสัตตานังปิระนางวาเชตวาปิระนายอุปคาตังวาเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวาเชตวาอสันตาเปนะปะ ริยาทานังวัเชตวาอปริยาทานเนนวิเหสังวัเชตวาอวิเหสายสาเพสาตาเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุขิโนสุขิตาตาโหนตุมาทุขิตาตาติเมหิอาทหากาเรหิสาเพสาเตเม เมตายติติเมตาตังธรรมังเจตายติติเจโตสัพพพยาปาทปริยุทธาเนหิโมจติติวิมุติเมตาเจโตวิมุติจติเมตาเจโตวิมุติ เมตตาพระมวิหารภาวนา 你的道。